قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Najbolja generacija je moja generacija Zatim ona poslije njih A zatim ona poslije njih. Ebu Muslim bi se u ibadetu imao običaj toliko duboko predati da je znao reći kada bih pred sobom ugledao džennet ili džehennem, ništa više u njih ne bih vjerovao nego što sada vjerujem. Ovo je priča o Ebu Muslimu El Havlaniju. Vijest o bolesti Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem poslije povratka sa oprosnog hadža ubrzo se pročula na sve strane arapskog poluotoka. Čim je čuo za tu vijest, El Esveda El Ansiju šeitan je naveo da se nakon što je bio povjerovao, ponovo odmetne u nevjerstvo i počne na Allaha iznositi laži, tvrdeći svome narodu u Jemenu da ga je Allah poslao kao novog poslanika vjerovjesnika. El Esved El Ansi bio je krupan, snažan, zao i pokvaren čovjek. Još u doba džahilijeta bio je dobro vladao vještinom vraćanja, gatanja ljudima iz glana i svakojakim vrstama sihira. Pored urođene bistrine i lukavosti, dobro je vladao vještinom govora i retorike, tako da je bio u stanju da se, zahvaljujući urođenoj darovitosti, bogatim poklonima i podmićivanju, poigrava sa običnim svijetom i pridobija ga za sebe. Uz sve to služio se još jednim podlim lukavstvom. Pred svijetom se nikada nije pojavljivao, a da prethodno svoje lice nije maskirao, zamotavajući ga u crnu haljinu, sve u cilju ostavljanja jačeg dojma na sebe i ulijevanja strahopoštovanja i tajnovitosti u očima svijeta. Elesved Elansijever ideje. Ubrzo su se širom Jemena počele širiti brže nego vatra po suhom hrastinju. U tome su mu pomagale njegove pristalice iz plemena Mezhidž, u to doba najjačeg, najbrojnijeg i najutjecajnijeg plemena u cijelome Jemenu. Svakako u tome su mu išle u prilog njegova sposobnost da izmišlja svakojake laži i razna lukavstva i pri dobijanju utjecajnih ljudi za svoje pristalice. Prvo što je počeo tvrditi bilo je da mu Melek s neba spušta objavu i kazuje šta će se u budućnosti desiti. Da bi ubijedio svijet da je istina ono što govori, služio se najrazličitijim lukavstvima. Tako je na sve strane posijao sve ljude sa ciljem da uhode svijet i na vrijeme mu javljaju sve o njihovim poslovima, tajnama, planovima i problemima, kako bi mogao znati šta ih muči i čemu se nadaju. Istovremeno, svako ko je imao kakav problem, upućivao se njemu da ga on riješi ili želju da mu je on ispuni. Tako je svakome ko bi mu došao, sam kazivao šta mu je potrebno i šta ga muči i na taj način uvjeravao svijet da zna njegove tajne i potrebe. Pred onima koji su mu dolazili, pokazivao je najrazličitija čuda što je plijenilo njihovu pažnju i opijelo razum. Ubrzo se o njemu i njegovoj moći na sve strane počelo pričati, a broj pristalica iz dana u dan povećavati, dok nije potpuno ovladao sanom, a ubrzo potom i okolnim mjestima. Zato nije trebalo dugo čekati da ovlada i za sebe pridobije sve krajeve od Hadrameuta do Tajfa i od Bahreina do Adena. Nakon što je učvrstio svoj položaj i svojoj volji pokorio ljude i gradove, El Esved El Ansi počeo je sa progonom svojih protivnika, kojima je Allah u srce ulio čvrst i nepokoljebljiv iman, pravu vjeru, iskrenu odanost prema Allahu i njegovu poslaniku, snagu da javno kažu šta je istina, šta laž, i da podrže istinu a suprostave se laži. Svi su oni bili izloženi žestokom progonu i kažnjavanju, a među prvima Abdullah ibn Suveb, poznat još i pod nadimkom Ebu Muslim el Havlani. Ebu Muslim el Havlani bio je čovjek čvrste vjere, nepokolebljiv u svome vjerovanju i odlučan da svakome kaže istinu lice bio se potpuno predao i posvetio Allahu, odrekao uživanju blagodatima ovoga svijeta, svoje životne potrebe sveo na minimum, zarekao na pokornost Allahu i pozivanje drugih na taj put i uz sve to ovaj prolazni svijet žrtvovao za onaj vječni na ahiretu. Zato ga je svijet toliko volio i cijenio čistoću njegove duše, koja je bila bliska Allahovoj milosti i uslišanju upućene dove. El Esved El je htio žestoko kazniti Ebu Muslima i tako uliti strah i trepet u duše svojih znanih i neznanih protivnika, pa je naredio da se na jednom trgu u Sani skupi velika gomla drva, zapali vatra i nju baci Ebu Muslim. Tim povodom je pozvao svijet da prisustuje pokajanju najpoznatijeg i najpobožnijeg učenjaka fikha u cijelome Jemenu, Ebu Muslima El Havlanija, i da budu svjedoci njegova pokajanja. Tačno u zakazano vrijeme na trgu prepunom svijeta pojavio se i sam El Esved El Ansi, sa svih strana okružen svojom svitom, pristalicama, stražom i vojnim zapovjednicima. Kada je došao, sjeo je na veliki prijestol postavljen naspram vatre, gdje je pored njega na očigled svijeta izveden Ebu Muslim El Havlani, koga je ovaj nadmeni i uobraženi lažov tiranin samo pogledao, a onda sa njega pogledom prešao na razbuktalu vatru ispred sebe. Zatim se prema njemu okrenuo i upitao. Tvrdiš li još uvijek da je Muhammed Allahov poslanik? Da, Svjedočim da je Muhammed Allahov robi poslanik, odgovorio je i dodao. I ne samo to, nego da je i najodabraniji poslanik i posljednji vjerovjesnik. Čuši to, El Esved El Ansi se samo mrgodio, ljutito zatega obrove i upitao. I potvrđuješ da sam ja Allahov poslanik uši su mi zaglušle, pa nisam čuo šta si rekao, odgovorio je Ebu Muslim. Onda ću te baciti u ovu vatru, zapriječio je Esved Elansi. Ako to učiniš, onda će me ova vatra čije gorivo drvlje poštediti. Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. Na to je El Esved odgovorio. Neću sa tobom žuriti. Pružit ću ti još jednu priliku da dođeš pameti. Zatim ga je ponovo pitao. Tvrdiš li još uvijek da je Muhammed Allahov poslanik? Da, svjedočim da je on Allahov robi poslanik, te da ga je Allah poslao sa uputom i istinom i sa njime završio sa slanjem poslanika. Na to se Esved još više razbjesnio i upitao ga. I tvrdiš da sam ja allaho poslanik. Pa mu je Ebu Muslim odgovorio. Zar ti već jednom nisam rekao da su mi uši zaglušile, pa ne čujem šta to govoriš? El Esveda El Ansija ovaj uporni isti odgovor sa potpuno smirenom dušom i tijelom Ponovo je razbjesnio pa je htio narediti da ga odmah bace u vatru. Međutim, upravo u tom momentu prišao mu je jedan od najbližih pomoćnika i šapnuo mu na uho. Kako si i sam vidio, čovjek je čiste duše i spreman da se u svako doba odazove na poziv smrti. Zna i da Allah neće ostaviti na cjedilu vjernika u teškom trenutku kao što je ovaj. Ne zaboravi da ćeš, ako ga baciš u vatru, ako od nje na očigled svijeta spasi Allah, u jednom jedinom momentu srušiti sve što si do sada izgradio i natirati svijet da ti prestane vjerovati. S druge strane, ako izgori u vatri, ko svijeta ćeš još više povećati divljenje i čuđenje prema ovom čovjeku koga će poslije smrti slaviti i spominjati kao šehida. Zato ti savjetujem da ga oslobodiš i protjeraš iz ove zemlje, jer će ga se jedino na taj način moći ćeš osloboditi. Kasnije je El Esved svoje pomoćnike i najpovjerljivije ljude pozvao da se oko ovoga posavjetuje, pa su mu preporučili da bi bilo najbolje da ga s mjesta protjeraju iz svoje zemlje. Tako je bilo. Pušten je na slobodu i naređeno mu da napusti zemlju. Po protjerivanju iz Jemena, Ebu Muslim El Havlani uputio se prema Medini, on je i odranije priželjkivao da se napokon sretne i upozna sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi veselam, u koga je povjerovao i prije nego što ga je svojim očima vidio, imao čast da se ubroji u njegove drugove, ashabe. Međutim, kada je došao na domak Jasriba, čuo je da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselam preselio na Ahiret i da je poslije njega Ebu Bekr es Siddiq preuzeo mjesto halife. Vijest o poslanikovoj salallahu alaihi veselem smrti ga je rastužila i teško pogodila. Čim je stigao u Medinu, Ebu Muslim se uputio prema džamiji Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem ispred ulaza u harem privezao svoju kamilu, ušao unutra i prvo nazvao salam Allahu poslaniku sallallahu alaihi veselem. Zatim je stao ispred jednog od stubova džamije i počeo klanjati. Pošto je predao selam, prema njemu se uputio Omer ibn El Hattab. Prišao mu i upitao ga. Odakle si? Pa mu je odgovorio. Iz Jemena. Znaš li šta je Allah učinio sa našim prijateljem, za koga je Allahov neprijatelj potpalio vatru, od kojega je Allah spasio? Upitao je Omer. Dobro je i uživa u Allahovim blagodatima, odgovorio je. Zaklinjem te Allahom, pravo mi reci jesi li to ti, upitao je Omer. Pa mu je odgovorio, jesam. Na to mu je Omer prišao, poljubio ga među oči i upitao, a znaš li šta je Allah učinio sa Allahovim i tvojim neprijateljem? Ne znam, odgovorio je. Ništa o njemu nisam čuo od kako sam napustio Jemen. Allah je dao da bude ubijen i njegova vlast strušena od strane preostalih iskrenih vjernika, te da se njegove pristalice ponovo vrate u Allahovu vjeru, dodao je Omer. Na to je ovaj dodao. Hvala Allahu koji me sa ovoga svijeta nije sklonio prije nego čujem i obradujem se propasti Allahova neprijatelja i ponovnom povratku zavedenih stanovnika Jemena u krilo Islama. Na to mu je Omer rekao, hvala Allahu koji me je poživio da vidim da među Muhammedovim sljedbenicima ima i takvi s kojima je postupljeno, kao što je postupljeno sa Allahovim prijateljem, našim ocem Ibrahimom alaihissalam. Zatim ga je uzeo ispod ruke i odveo kod Ebu Bekra da se i sa njim pozdravi. Čestita mu na preuzetom položaju halife i da mu svoju zakletvu na vjernost. Kada je to učinio, Ebu Bekre Sidik mu je pokazao da sjedne između njega i Omera, nakon čega su dva starca zamolila Ebu Muslima da ispočetka još jednom čuju slučaj između njega i El Esveda El Ansija. Ebu Muslim El Havlani proveo je neko vrijeme u Medini mu nebveri, gledajući da što češće odlazi u džamiju Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, klanjao u revdimu taheri, naučio o islamu i upozna što više najpoznatijih ashaba poput Ebu Bejde ibn El Džerraha, Ebu Zera El Gaffara, Ubade ibn Es Samita, Muaza ibn El Džebela i Alfa ibn Malika el Ešđeija. Potom se Ebu Muslim odlučio da otputuje u Šam i tamo se nastani. Ponajviše zbog želje da bude u blizini pograničnih utvrđenja prema neprijatelju, kako bi mogao učestvovati u muslimanskoj vojsci u borbama sa bizanticima i zaraditi nagradu borca na Allahov putu. Kada je na položaj halife došao vladar pravovjernih Muavija ibn Ebu Sufjan Allahu anhu, Ebu Muslim je često odlazio kod njega i bio sudionikom brojnih druženja na dvoru. Iz toga perioda zabilježeni su mnogi primjeri o istinskom prijateljstvu i uzajamnom poštovanju između ove dvojice ljudi koji su uživali visok položaj. Tako se pripovjeda da je Ebu Muslim ušao kod Muavije Allahu anhu i zatekao ga kako sjedi u pročelju uglednog skupa gdje su između ostalog bili prisutni njegovi najbliži ljudi, namjesnici, vojni zapovjednici i uglednici. Ebu Muslimu se učinilo da možda pretjeruju i daju mu veći značaj nego što zaslužuje, pa ga je, bojeći se da se ne osili, pozdravio riječima. Esselamu alejke, najamniče pravovjernih. Na to su se prisutni prema njemu okrenuli i rekli. Ebu Muslima nije najamniče pravovjernih, nego vladaru pravovjernih. Međutim, on i dalje nije mario na njihovu ispravku, pa je ponovio. Esselamu alejke najamniče pravovjernih. Prisutni su opet pokušali da ga isprave rekavši, Ebu Muslima nije najamniče pravovjernih, nego vladaru pravovjernih. Međutim, on i dalje nije mario za njihove riječi, pa i po treći put rekao, Esselamu alejke najamniče pravovjernih kada su ovi ponovo htjeli da ga isprave, je se okrenuo prema njima i rekao Pustite Ebu muslima. On najbolje zna šta je time htio reći. Zatim se Ebu muslimu okrenuo prema Moaviji i rekao mu Ti si, nakon što ti Allah povjerio vlast na drugima poput onoga koji je sebi unajmio najamnika i predao mu svoju stoku, obećavši mu plaću, pod uvjetom da ako je budu dobro čuvao i vodio računa o njoj, vuni i mlijeku, pa ako ispuni uvjete, sve dok sitnjež ne poraste, mršava se ne udeblja i oboljela ne ozdravi, isplati mu dogovorenu plaću i troškove. A ako je ne bude dobro čuvao i zanemari dotle da mršave uginu, debela izmrša ili da propadne njena vuna i mlijeko, neće mu ništa isplatiti, nego će se na njega naljutiti i ako može kazniti ga. Zato za sebe odaberi ono što je za tebe dobro i na čemu ćeš zaraditi. Na to je Moavija, koji se bio zagledao u zemlju, podigao glavu i rekao. Ebu muslime, neka te Allah obilato nagradi, jer te oduvijek znamo kao iskrenog prijatelja prema Allahu, njegovu poslaniku i običnim muslimanima. Jednog petka dok je Muavija sa Minbere u džami u Damasku govorio kako je naredio da se iskopa kanal i dovede rijeka Berada kako bi svijet imao dovoljno čiste vode, Ebu Muslim se digao iz mase svijeta i povikao. Muavija, sjeti se da ćeš koliko danas ili sutra umrijeti, da će ti mračni kabur kućom postati i da ćeš u njega ponijeti samo ono što ovdje zaradiš, a da ako odade praznih ruku tamo ništa nećeš zateći. Muavija, molim Allaha da te sačuva od pomisli da je hilafet kopanje kanala, dovođenje rijeka, sakupljanje imetka i slično. Ne, nipošto. Hilafet je rad na istini, uspostavljanju pravde i postupanju sa ljudima onako kako je Allah zadovoljan. Muavija, šta nas briga što su mutne rijeka koje bistra glava naših očiju? a glava naših očiju si ti. Zato se potrudi da ti ostaneš čist. Moabija, znaj da te od učinjene nepravde, makar prema samo jednom čovjeku može osloboditi samo tvoja pravednost. Zato se čuvaj nepravde, jer nepravda je mrak sudnjeg dana. Kada je Ebu Muslim završio i rekao što je imao reći, Moavija je sišao sa Mimbera, prišao mu i rekao. Allah ti se smilovao, Ebu Muslime, i kako najljepše može biti nagradio. Jednom drugom prilikom, nakon što je prethodno dva mjeseca bio obustavio isplate iz državne blagajne, Muavija se popeo na Mimberu i počeo govoriti svijetu. Na to mu je Ebu Muslim pred okupljenim svijetom rekao Moavija, sredstva iz državne blagajne nisu tvoja ni tvojih roditelja, s kojim pravom ih uskraćuješ svijetu? Čuši to, Moavija se od ljutnje sad zacrvenio, pa se svijet prepao šta će na to učiniti. Međutim, doveden u neugodnu situaciju, pokazao je svijetu da ostane na svom mjestu, a zatim sišao se minbere, uzeo abdest, osvježio se vodom, ponovo se popeo na minber, zahvalio se Allahu i rekao. Ebu Muslime je upozorio da ovaj imetak nije ni moj ni mojih roditelja. Istina je ono što je rekao. Čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Ljutnja je od šeitana, a šeitan je od vatre. Voda gasi vatru, pa neka kada se neko od vas naljuti, uzme abdest. Neka Allah kako najljepše može biti nagradi Ebu Muslima, koji je bio istinski uzor kako treba istinu reći u lice. Neka je Allah zadovoljan i sa Muavijom ibn Ebu Sufjanom, koji je znao saslušati riječ istine i po njoj postupiti. Kako je neko lijepo rekao, ne kudite ih, očeva svojih ne imali, ili zauzmite mjesto koje su oni zauzimali.